não virar a página, o certo é rasgar. Não venha me dizer que ainda dá. Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar. Se eu ligar, eu vou querer te ver. Se na cama. Não adianta nem tentar, não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave cópia e vai querer entrar e vai querer ficar. não adianta nem tentar, não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave cópia e vai querer entrar e vai querer com esse vai e volta. Felipe Araújo. Não quero sentir saudade, nem vontade de ligar. Ah, se eu ligar, eu vou querer te ver. Se eu te ver. eu sei que vai resolver na cama. Ah. Não adianta nem tentar, não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave copa e vai querer entrar e vai querer ficar. Não adianta nem tentar, não vai ter volta. Mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem a chave própria e vai querer entrar. Esse vai e volta. Esse vai e volta. Jorge Mateus! Felipe Araújo! Obrigado, moleque. Obrigado, sucesso, gente. cara! Saúde e sucesso, viu? Prazerzão estar tá aqui com Tamo você. junto, viu? Precisou, Obrigado, nós Obrigado mesmo. Até mais, gente. Beijo, boa noite. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Pode ficar aí, Jorge, pode ficar aí. Eu vou embora pra não te atrapalhar. Não, pode Tchau. ficar aí. Obrigado, Blênio, obrigado, galera. Simbora, vai.